Գործարար Արցախ, մեր հայրենակիցների գործարար ջիղը գտել է Վարսիկ Հարությունյանը։ Բարև բարեկամներ, Կարճատև արձակուրդից հետո Գործարար Արցախը կրկին եթերում է։ Այսօր մենք պատմելու ենք Մեղվապահ Նեսոն Սարգսյանի գործունեության մասին լավ մեղր ստանալու գաղտնիքներին քաջատեղյակ է, մեղվապահության գործում էլ հաջողակ, բայց չի դադարում մեղվապահության մասին գրականություն կարդալ, մասնակցել այդ թեմայով դասընթացներին։ Պատրաստ է իր գիտելիքներով կիսվել նրանց հետ, ովքեր որոշել են առանց քիմիական միջոցների եւ հավելումների բնական մեղր ստանալ։ Մարտունու շրջանի Պարավաթում գյուղի բնակիչը Մեղվաբույծը Կաղարծու դպրոցի փոխտնօրեն Նեսոն Սարգսյանը վերջերս էլ քաղցրան ակնկալ արեց Կաղարծի եւ Պարավաթում գյուղերի նախադպրոցական տարիքի առաջին դասարանի երեխաներին եւ հղի կանանց իր արտադրած մեղրից բաժին հասցնելով յուրաքանչյուրին։ Բարև ձեզ, պարոն Սարգսյան, այսօր դուք Արցախի հանրային ռադիոյի Գործար Արցախ հաղորդման հյուրն եք։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցի իմ հրավերն ընդունելու համար եւ արձակուրդից հետո Գործար Արցախը կրկին եթերում է եւ իմ առաջին հյուրն է Նեսոն Սարգսյանը։ Պարոն Սարգսյան, նախ մի քիչ կենսագրական տեղեկություններ ձեր մասին, բնակվում եք Մարտունու շրջանի։ Այո, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Այո, բնակվում եմ Մարտունաշրջանի Բարավաթում գյուղում, ես ծնվել եմ այստեղ ու ապրում եմ այստեղ։ Եմ մասնագիտությամբ մանկավարժ, աշխատում եմ կարծում իրական դպրոցում որպես ուսումնական դպրոց։ Դուք մանկավարժության հետ մեկտեղ նաև գործարար ծրագրով եք զբաղվում, մասնավորապես զբաղվում եք մեղվաբուծությամբ։ Ինչպես ստացվեց, որ ընտրեցիք հատկապես այդ ճյուղը։ Կարելի է ասել, որ սա պապենական է, թե ուղակի սեր այդ ոլորտի հանդեպ։ Ուրեմն մեր ապոզիցիան աշխուհը մեր ընտանեկան ավանդական տեսական ճյուղներ, որը որ շատ ժամանակ էլ չի պահանջում եւ շատ ժամանակ ասածտեղ որ մյուս գործերը չի խանգարում այդ դպրոցի հետ։ Ավանդական ճյուղրիները որոշեցի սեր առաջացավ ու շարունակեցի տատիս մոր մորս աշխատանքը։ Այո, փաստորեն պատրաստում նաև շերնդեսերուն շարունակը փոխանցել։ Ձեր զավակներն են զբաղվելու այդ գործով, այո։ Այո, արդեն զբաղվում են դեռ դպրոցական տարիներից էլի հիմա արդեն հասուն են զբաղվում են օգնում են մահագին եւ իրանց մոտ էլ հետաքրություն գյուղ զարգացնելու ավելի այս իրողական հա ոմերոպետության ճյուղից ավանդական անցնել արտադրական մեղմաբուծության <laughs> Այո, պարոն Սարգսյան, դուք բավականին այսպես մեծ համբավ ունեք հատկապես այդ ոլորտում եւ ասել կուզեմ, երկար տարիների փորձը ձեզ շատ բան սովորեցրեց։ Այսօր էլ դուք այն տալիս եք գալիք սերնդին, անընդհատ մասնակցում եք դասընթացների, կատարելագործվում եք, այս մասին մի քիչ խոսենք։ Այո, անում մինչև 17 թվական, 16-17 թվականը, երբ Արցախում հյուրեր մեղվաբուծության ասպարեզի զարգացման համար մեր լավագույն ընկերը Սիրվեն Գրիգորյանը միջև այդ էլ միջ այդ իմ աշխատանքների մասին ուրեմն շուրջ 10-10 չէ շուրջ 20 տարվա այդ աշխատանքների մեջ իմ մեղավորության մեջ իմ առանձնացված մտքերը գաղափարներ ունեին, որ անհրաժեշտ է մեղմաբուժությունը ոչ միայն շփական տնտեսություն, այլ համայնքում, համայնքի դուրս եւս տնտեսությունների հիմնել, օգնել ցանկացողներին, հետաքրվողներին, որպեսզի շփական տնտեսությունների հիմնել։ Եվ այդ ընթացքում շուրջ մի 30 նման ընկերներ, անհատներ օգնել եմ դրամադրել եմ իհարկե վարձովին ժամանակ դրամադրել հետաքրքրություն առաջացել առել են դրամադրել եմ ուշ 1 տարի 1 տարի շարունակ նրանց ուսուցողական աշխատանքները տարել որպեսզի հմտանան ու շարունակեն այդ աշխատանքը իսկ <clears throat> երբ մի շրջադարձ էր իմ համար մեղավորության տնտեսության տնտեսվարման մեջ երբ այո այստեղ Արցախում փորձեցինք հիմնել մեղվաբույժները Այո։ Սուրեն Գրիգորյան նախաձեռնությամբ եւ ծրագիր է մշակվել Արցախ մեղր, որը նախատեսվում էր ուրեմն եւ սոցիալապես անհապահով երիտասարդներ, որոնք պիտի գյուղում մնան, հա, բանակի զորացրված սպաներին աճակցել լրացուցիչ ուրեմն եկամուտ ունենալու համար այդ ծրագիրը մշակել, ուրեմն պետակները, մեղուները դրամադրել անհատույց ուսուցողական աշխատանքներ տանեն, խորհրդատվական աշխատանքներ տանեն ու տնտեսությունները բազմացնել Արցախում ոչ միայն ոչ միայն ինչպես ասենք ծիրողական մեղվաբուծությունից ավանդական մեղվաբուծություն այլ արտադրական նորարարություններ մրցնել այդ ուղղությամբ մեծ աշխատանքներ են կատարել 17-20 թվականներին շուրջ 30 տնտեսությունները հիմնվել ընդգրկված են հիմնականում երիտասարդներ տեղակայված են եղել բանակի զորացրված սպաններ, որոնք որոշ մասը այսօր շարունակվում են։ Հիմնել ենք ուրեմն բանը գործարան, որը գտնվում է Վանք գյուղում, ասենք որ այն ամբողջությամբ եվրոպական ստանդարտներով է ստանդարտների վրա է հիմնված եւ ինչքան ես իմանում եմ տեղակ եմ Կովկասում ընդհանրապես նման տեխնոլոգիաներով, նորարարություններով ուրեմն հաղթանակ չկա, գույություն չունի։ Եվ այսօր էլ շարունակում են այդ նույն աշխատանքը 20 թվականի պատերազմից հետո այս աշխատանքները ժամանակավորապես ոչ ովեմ ժամանակավորապես դադարեցվեց, բայց շարունակում եմ իմ մինչ 17 թվականի աշխատանքները այսօր Enwortis փորձում է զարգացնել սեփական ուրեմն բրենդով հանդես գալ մեղվաբուծական ապրանքների, հա, մեր ծագափոշիների մեր բարականների հանդես գան շուկայում։ Այո։ Այդ աշխատանքները կատարվում են, բայց ինչ-ինչ պատճառներով է շրջափակումը, այս վիճակը տնտեսական ժամանակավոր սայլ է դրեցված։ Իսկ ինչ անվամբ եք մտնում շուկա դուք առհասարակ։ Շատ ենք փնտրել, շատ ենք քրքրել, որպեսզի այնպեսին լինի, որ իհարկե սա պիտի լինի այնպես, որ միջազգային շուկայում նույնիսկ չունենա, ոչ կրկնվածություն այլ կրկնվածությունը կրկնօրինակությունը մեզ այս հաղորդությամբ օգնություն են շաբերել հայաստանյան հա մեր ընկերները հա, դիզայներները հա, աչյան մոսո ըհը արամեն է դասերվա հա։ ուրեմն ընտրես մի հետաքրքիր անվանում ըհը մերուն եւ ես <laughs> Եվ այս համագործակցությունը դուք եւ Մեղուն ինչպես է ստացվում, ասենք, եթե ամփոփելու լինենք այս տարիների ձեր կատարածը, ինչ արդյունքներ պիտի արձանագրենք։ Ուրեմն այս Մեղուն եւ ես այնքան հետաքրքիր ստացվեց, հա, որ ոչ մի ոչ թե ես, այլ անամը պիտի, բայց պիտի այդ իր անվան պես, հա բնականից պիտի շուկա։ Շուկա ոչ միայն ներքին, այլ նույնիսկ արտաքին շուկա, որ արտաքին շուկայում շատ պահանջարկը շատ մեծ է։ Այո։ Ուրեմն նախատեսվում է մեղվապուծական տնտեսությունից ցակած բոլոր բարագաներին փաթեթավորում, եղրի սկսած ցակափոշուր բազմաբնույթ տեսականի, նույնիսկ միջև մոմեր, կրեմներ, այո, հա, արդեն դրանք բազմաբնույթ մեղր մեղրահացով, ծարգափոշով, տարբեր ուրեմն ընդեղենով, ամ նույնիսկ ծաղիկների թերթիկներով հատուկ հա, առանձին որ համոհոտնելի գերեզգության դիզայն այսպեսի։ Բնականորեն դաթարեցվածը խթիրը պետ ստանդարտի եւ իհարկե շուկայում դուրսկալու ավելի շատ է շրջափակում ես այս հոգեբանական այս իրավիճակ նախագարում Հուսանք ամեն ինչ ժամանակավոր է, ինչպես դուք նշեցիք, եւ այսպես գործարար կյանքը Արցախում նորից կլինի իր հունի մեջ, թեպետ նման իրավիճակ է, բայց Արցախցին նորից շարունակում է աշխատել, արարել եւ ամեն վարքյան ապացուցել, որ նա ամուր է իր հողի վրա։ Եվ հուսանք այս ամենը ժամանակավոր է։ Պարոն Սարգսյան, առհասարակ մեղունների աշխարը բավականին հետաքրքիր է։ Որքանով ես գիտեմ, բնականաբար խորությամբ չեմ տիրապետում, դուք ավելի մանրամասն գիտեք, ինչպես է ձեզ հաջողվում այսպես նրանց հետ լեզու գտնել եւ այսքան երկար տարիներ միասին աշխատել։ Ինչ հետաքրքրություններ կառանցնացնի։ Գարդիկով, գարդիկով այդքան երկար չի, ընդհանրապես 27, 25-27 տարին երկար ժամանակ է կան հավաքում կազմաբույժները, որ ամբողջ կյանքը 50-60 տարի են զբաղվել եւ մեր ներդրում ունեն։ Բայց իհարկե իմ առանձնահատկություններն ունեմ յուրաքանչյուր մեղմաբույժ իր վերաբերմունքի մշակման, բուծման առանձնահատկություններ ունեն։ Իհարկե, ավակ սերնդի մեղմաբույժները միշտ առաջնորդվում էին ավանդականի վրա։ Այո, ավանդական ձևով մշակումներ, բուծումներ, նույնիսկ այդ այդ բարոնունիսկ նոր սերնդի մեղվագույժների մոդելը ամրագրված, բայց փորձում եմ ում էլ որ ուսուցանում եմ, ցուցանում եմ, փորձում եմ որպեսզի թոթափեն այդ ավանդական այն ամրագրված մտքերը մտցնել նոր արարությունը, նոր արարություններն է այսօր աշխարհը տանում է դրան։ Նոր մտքեր, նոր գաղափարներ։ Ոչ միայն մեղվի հետ, մեղվի հետ, աշխատանքում, այլ մեղաբուծական պարագաների սկսած ընդհանուր միջև պրոֆիլակտիկ հիվանդությունների դեմ միջոցառումները։ Այն ժամանակ այո կար ավանդական ինտերամիջոցներ, որ սրանով էինք պրոֆիլակտիկ միջոցառումները եւ միշտ իմ այդ հին դերամիջոցները շարունակում են։ Եվ խորհուրդ եմ տալիս որպեսզի ավելի շատ օգտագործել բանական։ Եթե շուկայում չկա բանական նրա պրեպարատները լավ չօգտագործել, քան թե քիմիան օգտագործել, քանի որ մի հատիկ քիմիայի 1000-յորոդ միլիգրամ մգնոյի մեղրի մեջ սա վտանգավոր է։ Ահա, ահա։ Քանի որ մեղրը, մեղրը օգտագործելով հենց այդ ամիջական ամիջական վնասը հասցնում մարդու առողջությանը ամենից վատագույն հիվանդությունները բայց ինչ առաջին հերթին մեղվի հետ շատ հանգիստ համերաշխ ճամ այդ բանը պետք է կնքվի մեղվի հետ շատ հանգիստ աշխատանք է պահանջում մեղունի հետ համբերատար աշխատանք է պահանջում մակրությունը պահանջում մեղուն մեղվաբուծությունը ընդհանրապես անձնական աշխատանք է հա այո գործը եւ պատահական չէ որ նպատակական չէ որ ավանդական ուրեմն խոսքած մաստվածային սնունդը տրված արքաների մեղրը պետք է իսկապես այդ դուել մեղուն ինքը արքա է բնության այո առանց մեղրի բնության մյուս կողմերը ասենք բուսականություն եւ շատ-շատ մյուս հիվանդություններ այո բարձրացնեն ուսականությունը անգում կապրի։ Շատ նոր փսկուշ ու պետք է լեզու գտնել, նույնիսկ այդ խայթուցից էլ չգրգռվել։ Եթե գրգռվում մեղուն իմանում է, որ դու իրանից վախենում ես, եթե ընկերություն ես անում, մեղուկ եւ հետել կընկերանա։ Այո, այստեղ նույնպես անարատ ընկերությունն է նախընտրում, նույնիսկ մեղուն, այո, մաքուր ընկերությունը։ Այո, մաքուր, իհարկե, մաքուրություն, բայց գիտես ինչի համար եմ այսօր շուկայում ցավալի է շուկայում մեղրի, մեղրաբուծական բրակների գները Այնպիսին է, որ ոչ բոլորին է հասանելի, հակեստա ցավալի է, հաճախակի մոտ մտքեր առաջանում, որ այն անհատները, այն սոցիալապես, չեմ ասում անապահով, այլ ոչ մշտական եկամուտ ունեցողներ էլի, ինչ անեն, որ հասանելի դարձնի։ Եվ ամեն տարի իհարկե բաժնեմ հանում այս անհատներին գյուղում Ես դրան էի ուզում անդրադառնայի տարվա այս ժամանակահատվածում այսպես մեղրակամ է եւ բերքն են հավաքում մեղվաբույծները եւ դուք բոլորովին վերջերս բավականին հետաքրքիր նախաձեռնությամբ հանդես եկաք եւ այս մասին մի փոքր խոսենք, խնդրեմ։ Աշխատանք պիտի պարտավոր ենք անել, պարտավոր ենք որպեսզի ինչպես որ մտածում ես, ապրում ես, նույնը հարևանի հասարակության անդամիդ հասցնա թե մտածածը թե գաղափարը, եթե չի ընդունում իր գործնա։ Ահա։ Չի ընդունում իր գործնա։ Այո, իմ մոտ սա էր հիմնականում տարեստերին էր ամեն տարի եւ այս տարի այս շրջափակումը տնտեսական այս վիճակը, սոցիալական այս վիճակը եւ մանավանդ որ գյուղում վերաբնակեցված էին հա պատերազմից հետո ընտանիքներ բազմանդամ բազմաերեխատեր ընտանիքներ սոցիալապես ոչ մշտական հա եկամուտ ունեցող որոշեցի ծնոցել եմ գտքեմ եւ դեմել եմ գյուղապետերին ու եկավ հասավ դրան ես չէի պատկերացնում եւ չէի ցանկանայի որ բերի այսպես մեծ հանրայնություն ստանալ էլի աշխատանք ըհը ըհը հա ընդանելը մի փոքր աշխատանք էր պարտականություն հրավերություն։ Պարոն Սարգսյան, թույլ տվեք եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել ձեզ, եւս մեկ անգամ ձեր գործերին հաջողություն ենք մաղթում։ Շնորհակալություն հարցազրույցի մեր հավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Պատրաստ եմ ամեն մասնագիտական թե մանկավարժական թե այս այս մասնագիտական բանակային միջ աճակցության շնորհիվ շնորհակալություն։ Բարի, լավ մնացեք, հաջողություն ձեզ։ Հաջողություն։ Արդեն 27 տարի է, ինչ մեղու եմ պահում։ Այս ամենը եկել է հորիցս եւ պապիցս, ասում է մեղվապահը։ Փոքր տարիքում միշտ էլ սիրել եմ օգնել նրանց եւ շատ բաներ սովորել եմ հենց նրանցից։ Այսօր այդ ամենը կիրառելով ստանում եմ բացառապես մաքուր մեղր։ Մեղվապահ Նեսոն Սարգսյանը դեռ շատ անելիքներ ունի այս ոլորտում։ Հուսով է, որ ամեն ինչ լավ կլինի եւ իր արտադրած մեղրը շուտով կվայելե նաեւ արտերկրում։ Այսքան ենք նախատեսել այսօրվա համար։ Եթերում գործար Արցախներ։